погляд Галини, відсутній, порожній, стояв перед його очима. Так можна роздягатися перед собакою, кицькою, але не перед людиною. Біркенбауер дуже добре зрозумів, на яке місце поставила його Галина. Тепер вона сиділа в їдальні свого будиночка, поставивши лікті на стіл і підперши долонями щоки, і думала вже, мабуть, псоте, зважуючи кожен свій крок. У будиночку стояла тиша. Іван, мабуть, на своїх тютюнових грядках або на базарі згадала обшук, але не відчула сорому чи приниження, все склалось саме так, як треба. Потім стукнули задні двері. Іван журба зайшов до їдальні, весь пропахлий ароматним пилком тютюну. Глянув на Галину і не здивувався і він уже до всього звик, і ніяка несподіванка тепер не приголомшувала його. Правда, цього разу, мабуть, нічого і не сталося там, у готелі Люкс. Галина задумана, але спокійна, і це вже добре. На якісь радості чи щасливі події в своєму житті Іван не сподівався. Коли немає нового горя, то і це добре. Ну що там? запитав Іван. Нічого особливого, відповіла Галина. Як почувається генерал Матінелі? Непогано. Є у тебе якісь успіхи? Ні, немає у мене ніяких успіхів, зітхнула Галина. Більше того, я певна, що у нього в портфелі сьогодні не було якихось важливих документів. Звичайно, знизав плечима Іван. Хто буде тримати в портфелі план великої секретної операції? Генерал Матінелі на дурня не схожий. Він замкнув його в сейф, та ще й двох вартових приставив. Ні, в нього немає сейфа. І в портфелі у нього рано чи пізно будуть важливі документи. Це означає, що це означає? Не витримав надто довгої паузи Іван. Два варіанти. Або план операції Цитадель йому не довіряють, або він просто його ще не одержав. Сьогодні він перевіряв мене хоча це міг і не він робити. Як перевіряв? Галина розповіла про все, не забула і про обшук. Тільки не стала вдаватися у потробиці, просто сказала при виході мене ретельно перевірили. Навіщо завдавати Іванові зайвого болю? А йому і так жити не хотілося. Незважаючи ні на що, він тепер любив її навіть більше, ніж будь-коли. Ладен був життя своє за неї віддати, навіть не за неї, а просто за те, щоб їй трохи легше булося на цьому білому світі. Коли б трапилася така нагода, лейтенант не вагався б жодної хвилини. От тільки не зрозуміло, чи випаде колись ця нагода, чи так і доведеться Іванові журбі назавжди залишитися бездіяльним. Найліпше було б, якби Галина попросила його зробити щось одчайдушно сміливе, смертельно небезпечне. Та годі й марити про таке щастя. Вона тепер, мабуть, і сама не дуже добре знає, що робити, і від усвідомлення цього ще більше квилить серце і водночас нуртує лють. Слухай, а не може бути так, що німці просто не довіряють своїм союзникам планів таких великих операцій, плану всієї операції. Вони їм, може, і не довіряють. Але роль італійської дивізії в цій операції генерал знатиме напевне, інакше його перебування тут втрачає всякий сенс. Між іншим, у тайнику для нас нічого немає. Учора не було. А сьогодні. Я ще не перевіряв. Ти відправив оте донесення? Іванові забило подих, і мить він мовчав, не знаючи, що відповісти. Як вона поставиться до того, що він порвав папірця? Так, передав. Уявляю, як вони здивувалися. Важливо тільки, аби вони знали, от і все. І тему вичерпано. Перевір, будь ласка, тайник наказала, вважаючи дальшу розмову марною. Вона пішла в свою кімнату, зачинила вікониці. Червневе сонце проникало тепер у щілини гострими променями, лягла на своє вузьке залізне ліжко, подолана втомою. А хвилин через десять Іван повернувся до їдальні, ошелешений, знетямлений намагаючись зрозуміти сенс подій, плутався в здогадках, припущеннях і нічогісінько не міг збагнути. Він обережно і звично ховаючись за кущами бузку, пробрався в руїни сусіднього будинку. Засунув руку в духовку, вийняв цеглину, озирнувся, переконався, що довкола тихо, спокійно поліз глибше і відсмикнув руку, ніби там у тайнику була отруйна змія. Не може бути. Він помилився, йому здалося. Ще раз поліз рукою тайник і переконався, що не помилився. У темній дірі, надійно схованій від чужого ока,